microplastajoi iam troveblas en la nuboi. Plastajoi conservigas sen fine longe. Cio igas ilin shatatai. Se ce ili ne estas giuste forzorgitai, la artefarita materialo, mal purigas la plei fora in angulo la tero. Unua foie, scienzistoi malcovris microplastajon en nuboi tie la etai particloi povas ec influi veteron cae climaton. Microplastagioi estas plastai particloi cun grandezo de 5 millimetroi gis 1000 nanometroi. Estas grainetoi ciui parte estas troveblai en cosmeticagioi cae en stercagioi, sed ili intertempe ancao malpurigas niain maroin, la aeron, la pluvon, caiam de longe nian corpon. La particloi ec estas ancao, ciam plasta rubajo, ciel aceto sacetoi, au plastai boteloi, alvenas en la medio, cae tie disfalas. Unua foie nun japana estiencistoi malcovris tiuin plastain particloin, ancao en nuboi. Sur la plei alta monto de Japanio, nome sur Fuji, cae sur lo monto Oyama, ili collectis humidetson el nuboi, cae analisis tion. Cetio ili malcovris nau diversain spezoin de polimeroi, exemple poliamidon, cae policarbonaton, cae spezon de gumo. La microplastai particloi alvenis en la nuboi tra diversai voioi. Unuel ili estas versaine la oceanoi, La esploristoi pruve trovis en la nuba aquo polietilenon, quiu estas transportata de aer amassoi el la proximezzo de la mara surfazzo. Tio indicas che gi versaine devenas el microplastaggio en la maro. Gi eble estis portata tra la aero per la spruzzagioi de ondoi de la oceanoi pluvai fontoi por la plasta e grainetoi en la cielo, estas rubaj de artefarita gazono, au ancau vestagioi. Microplastajo ec estas ne nur per la usado de plastai obiectoi. La particloi estas ancau intense aldonatai al vizo de productoi. Plei multe da microplastagioi ec estas facte per la defrotajo de automobilai pneuoi, per la trafico gitiam estas supren portata. Tio, cio fala sur la grundon, estas de nove blovata en la aeron, cae estas plue forportata per la vento. Oni ja vidas foie plastain sacchettoin flugi en la vento. Cae tio compreneble funccias multe pli bone, ce microparticloi. Oni trovis ec polvon el la Saharo miloenda da kilometroi for en oceano sur mesur buoi, cae tiel ocasas ancao ce plastai particloi. Surprisa resulto de la studajo estas, che plastajoi principe ja estas hidrofobai, do ili forpushas humidetson. La Japana scienzisto tamen trovis en la nuba aquo multain in hydrophilein do aquo shatanta in polimeroin. Ili farigas aquo shatanta se ili estas tra pli longa tempo el metatai al ultraviola lumo en la supra atmosfero. Tiam ili maljunigas, disrompigas, cae disfalas. Tio liberigas ancau forceia in gassoin, cae contribuas alla tut terra varmigio. La microplastai particloi povas tiel farigi cernoi de nuboi, tie aquo povas bone algluigi, cae tio povus favori la formigion de nuboi. Se multe da tiai particloi trovigas en la atmosfero, tiam tio povas conduci alla formigio de pli nuboi. Tio povas ancau conduci al shangio de la vetero cae de la climato, exemple, super urboi. Nuboi povas havi malvarmigan efficon, char ili reflectas la sun radiadon, sed ili povas ancau zorgi por tio, che varmo restas en la proximezzo de la terro, Gi Se plastae particloi ligas aquon en la aero, tiam alvenas mal plida G sur la tero. Se plida aquo vaporo estas ligita en la atmosfero, tiam fluas mal plida G sur terra in regionoin, cae ancao mal plida G alvenas en la grunda aquo. Necessas fari ancora pluain tia in studoin, por ricevi bonan confirmon de la tesoi de la japanae sciencistoi.